не потрібен ти мені. Бриль раптом теж застиг, ніби очікуючи. Тут його і підхопив колега будяка. О, Сергій, привіт! Яким побитом у наших краях? почулося збоку. Кучерявий оглянувся. До них підходив молодий повний мужчина, весело всміхався. Здоров був, Євгене, кучерявий пішов йому назустріч. Скільки літ? Вони поплескали один одного по плечах, обмінялися звичайними в таких випадках фразами давно не бачилися, як живеш, і ще якимись, що виручають при зустрічах людей, яких нічого не зв'язує. Маринич разом із соціологами прийшов мимо. Кочерявий наздогнав їх уже біля приймальні. Цього разу секретарка наділила кожного привітним кивком голови та багатомовним поглядом. Біля Маринича. На мить затрималася. Дозвольте, і елегантно двома пальчиками з яскраво червоним манікюром зняла з його плеча тополину пушинку. Одну хвилиночку, товариші, Георгій Антонович пішов в експериментальну лабораторію, звелів, як тільки ви прийдете, покликати його. Зараз я збігаю, бо там телефону нема, і легенько випорхнула в коридор. З ким це ви зустрілися? тихо запитав Маринич кучерявого. Знайоме обличчя, наче десь його бачив. Та, мабуть, не раз бачили. Він же колись працював на вокзалі фельдшером у медпункті. А, правильно, тепер згадав. А зараз він що, у цьому інституті? Ні, перейшов працювати в обласну лікарню, а тут його дружина працює. До речі, кучерявий ближче нахилився до Маринича. Він дуже недобре відгукнувся про гапана. Сатрап каже, самодур. Працівники від нього мало не щодня плачуть. Цікаво, чи напишуть про це в анкетах. Справді, цікаво, подумав Маринич. Гапан, як і попереднього разу, запросив до себе звідуючих відділами та начальників бюро. А попрацювати зможете в кабінеті головного інженера. Він зараз у Москві. Жанна Іванівна, проведете товаришів, звернувся до секретарки. Через 15 хвилин вони знову зійшлися. Кожен тримав у руках по папці заповнених анкет. Вадим Вадимович сяяв. Коефіцієнт повернення анкет дуже високий, розмахував він своєю пачкою. От що значить особистий контакт. Вирішили, що спочатку кожен прогляне свою пачку, а потім обміняється. В кімнаті запанувала тиша. Лише велика муха, зморена сонцем, блукала на віконному склі, монотонно дзищала, намагалася пробитися на волю. Проглянувши свою пачку, Маринич відклав три анкети. Перша містила відповіді відверто жартівливі. І все ж вони примушували задуматися. Вік, як Ісуса Христа, але свого вірочення ще не створив. Стать з зовнішніми статевими ознаками чоловік. Освіта формально вище, по суті, недостатня. Стаж роботи за фахом. Жодного дня, бо в інституті навчали зовсім іншого. Чи подобається вам моральний мікроклімат у вашій установі, у вашому відділі? Не знаю, що воно таке. Коли ж йдеться про обстановку, то, мабуть, нормальна ніхто нікого ні разу не покусав. Чи є у вашому розпорядженні підлеглі, Бог милував, чи ваш керівник відділу установи відповідає своєму призначенню? У відділі на місці. Керівникові ж інституту бракує звичайних чоловічих штанів, а керувати науковим закладом, як і грати в хокей, повинні справжні мужчини. Спідниця тут таки на кораблі до добра не доводить. Примітка. Оскільки називати своє прізвище не обов'язково, то й не називаюся, бо звик робити тільки обов'язкові речі. Маринич подумав, що ця анкета, мабуть, належить тому самому білявому конструкторові, який при першій зустрічі просив змінити мікроклімат у Клепарівську, щоб менше дощів було. Друга відкладена анкета за змістом відповідей майже повністю збігалася з першою, але була витримана у серйозному тоні. Третя ж привернула увагу тим, що була підписана.